Bisiklet Zinciri Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar Bisiklet Zinciri'nde korona günlerinde programlar yapmaya devam ediyorum. Şimdi geçtiğimiz haftalarda özellikle e, yaygın hastalıklar, salgınlar ve müzik arasında, sanat arasında ilişki kurarken e, bugün müzik terapiyi tekrar ele almayı düşündüm. Çünkü e, bayağı bir sitede, bayağı bir yazarın, çizerin e, özellikle pandemik durumlarda, salgın durumlarında e, müziğin iyi gelebileceğini e, gösteren bir takım çalışmaları var. Bu tabi birdenbire baya bir sayıda makalenin arttığını gösteriyor bize özellikle müzik terapi konusunda. Son olarak aslında Global News e, sitesinde e, Alan Cross'un yazdığı bir makaleyi görünce e, ki o makalede A Look at the Art and Music Created in Times of Pandemic adını taşıyor. Yani salgın hastalıklar sırasında sanata ve müziğe bakış diye bir makale yazmış. E, daha doğrusu bir değerlendirmede bulunmuş Alan Cross. Eğer bu makaleyi merak ederseniz Global News sitesine girebilirsiniz. Şimdi burada tabii daha çok yaygın hastalıklar sırasında Shakespeare'den e, Rönesans'taki bestecilere ve günümüze kadar birçok e, dönemin sanata olan, müziğe olan etkisini şöyle bir değinmiş ama ben iki program üst üste onu yaptığım için tekrar değinmeyi gerekli görmüyorum. Fakat bu makaleden öğrendiğim, şimdiye kadar nasıl olduysa duymadığım, neden nasıl olduysa dediğim. Çünkü veba, özellikle Orta Çağ'daki veba, 1327 yılındaki veba benim çok ilgi alanlarımdan bir tanesiydi. 1347 pardon. Üzerine bayağı bir makale, kitap ve belgesel e, dinlemiş okumuşumdur. E, hiçbir zaman duymadığım bir şeyle karşılaştım. Alan Cross'un makalesinde o da pestilential music yani e, vebasal mı diyelim veba sırasındaki müzik adlı bir tarzın ortaya çıktığını anlatıyor. Tabii çok kısaca bu tabii tanrılar ya da o dönem tanrı e, popüler şarkılardan hoşlanmadığı için biraz daha tırnak içerisinde derinliği olan işte koral ki dediğim gibi iki hafta üst üste biraz anlattım onları. O tarza yani biraz daha yakaran, biraz daha yalvaran ve Tanrı'nın gene haşmetini ortaya çıkaran tarzın pestilential music olarak adlandırıldığını öğrendim. Onu aktarayım. Ama bugün e, müzik terapiye gireyim. E, iki buçuk üç sene önce şöyle bir genel tablo çizmiştim. Oradan da yararlanarak herkes kendine göre bir müzik seçtiğinde nasıl dinlemeli, tarihte neler olmuş onlara bir bakalım. Çünkü evde özellikle de e, karantina günlerinde müzikten faydalanmakta yarar görüyorum. Hem bir parça e, tarihinden bahsetmek istiyorum. Oldukça eskiye dayanan bir e, uygulamadır. Müzikten yararlanarak insanların psikolojik, fizyolojik e, ve davranışsal değişiklikleri e, amaçlanmıştır. E, günümüzde tabii biraz daha bilimsel olarak e, test edilebilir araçlarla yapılmaya devam ediliyor. Ee, hem biraz e, eleştirel hem de e, günümüzde nasıl e, devşirildiği müzik terapistin, onu terapistliğin onu konuşacağız.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 When we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find kind of happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek.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 to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hum. Fitzgerald ve Louis Armstrong birlikte seslendiler Heaven. Bugün müzik terapiden bahsediyoruz. Dediğim gibi e, kökeni son derece eskilere giden bir uygulama. Şamanların uyguladığını biliyoruz. E, özellikle Osmanlı döneminde de kullanıldığını e, hatta 1480'lerde Edirne'de Bayezid Hastanesi'nde makamlar kullanılarak insanların e, psişik duygularında değişikliğe pozitif anlamda değişikliğe yol açacak uygulamalar da yapılmış. Bu programı tabii yapmadan önce tarihiyle ilgili birazcık hafıza tazelemek istedim. E, ama e, ilginç birbiriyle çelişen e, anekdotlar var. Özellikle Türk kaynaklarında tabii 9. yüzyıldan itibaren İbn Sina ile Farabi ile e, yaygın olarak e, müzik e, kullanıldığı, e, psikolojik e, rahatsızlıklarda bunların tedavisi için kullanıldığı yazmakta. Ee, Sel Anadolu Selçukluların müziği yine aynı şekilde e, psikiyatrik tedaviler için kullandığını biliyoruz. Fakat yabancı kaynaklara baktığımızda ya bu ihmal edilmiş yani e, özellikle Sufilerin, Şamanların, e, Anadolu Selçukluların dediğim gibi Farabi, İbn Sina'ya kadar varan e, müzik uygulamaları ya e, ihmal edilmiş, e, farkına varılmamış ya da belki de Türk kaynakları biraz abartıyor. Ben bunun e, bilimsel ve tarihi teyidini e, tam olarak yapamadım. Ama e, tabii ki e, ger bir gerçek varsa o da e, Türk makamik müziğinin e, insan sağlığı üzerinde özellikle e, psikolojik ve davranışsal sağlığı üzerinde etkili olduğunun araştırılması gerçekten de en az 14. yüzyıla kadar gidiyor. Her ne kadar dediğim gibi Farabi ve e, özellikle Mevlevi dervişlerinin ve Enderun'da kullanılan müziği düşünürsek e, makamik müziğin bir takım e, sağaltımlarda kullanıldığı kaynakları geçmiş e, olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de hakikaten Osmanlı'nın ilk dönemlerine kadar gitmek mümkün kesin olarak. Fakat batı kaynaklarında e, aslında Ebu Bekir Razi umuyorum doğru okuyorumdur. Razi ya da Razi 864-925 e, yılları arasında yine müzik e, tedavisi e, uyguladığı e, Bağdat'taki hastanede e, yazılmış. Yani aslında bir e, e İslam e, biliminin, e, Müslüman bilim adamlarının 8. 9. yüzyılda matematikte olduğu gibi müzik terapisinde de bir takım önemli şeyler yaptığını biliyoruz. Hatta Avrupa'ya 17. 18. yüzyıldan sonra tam olarak ulaştığında söylemek yanlış olmaz. Müzik terapisi nedir? Müzik terapisi tabii bir en basit anlamıyla e, dinlenen bir müziğin insanın e, psişik durumunda meydana getirdiği değişiklik. Bunun olumlu olması varsayılıyor ki terapi adı alınıyor. Tabii e, olumsuz da olabilir. Bunları da biraz konuşacağız. E, özellikle bu programda bahsetmek istediğim şey benim 3 sene önce bizim burada yaşadığım Gent şehrinin e, Gent Üniversitesi ile birlikte bir çalışma yapmıştık. Jyväskylä Üniversitesi'nde Finlandiya'da e, ki orası da müzik terapinin bugün merkezlerinden bir tanesi. Çok iyi laboratuvarları var. E, özellikle bu konuda çalışıyor. Benim alanım daha çok kognitif bir alan olduğu için sadece e, başka bir alanda destek verdim ama onların çalışmalarına 15 gün boyunca şahit oldum. E, daha çok müziğin stilindeki, modundaki yani majör mü, minör mü, hızlı mı, yavaş mı e, akustik özelliklerinden yola çıkarak e, davranışta meydana gelen değişiklikleri inceleyip sonra bir değişiklik yapmak gerekirse o müzik türünden insanların tercihleri de hesaba katılarak bir şey hazırlanıyor, bir data hazırlanıyor ve bu data e, base'in e, insanlara dinletilerek amaçlanan değişikliğe e, ulaşması hedefleniyor. Bu birazcık zor. E, bilimsel olarak altını desteklemek hakikaten teyide muhtaç e, diyeyim daha doğrusu. E, fakat yine de çok başarılı sonuçlar var. Ama e, makamik müziği orada da e, atladıklarını e, söylemeliyim. Çünkü makamik müzikle ilgili e, dediğim gibi sadece Osmanlıların hatta e, Bağdat'ta e, İslam kültürünün e, makamik müzikten yola çıkarak uyguladığı e, terapiler arasında e, her bir neredeyse makama e, uyan bir psikolojik değişiklik adlı, atfedilmiş. Mesela bu önce makamlar basit, bileşik ve göçürülmüş makamlar olarak üçe ayrıldıktan sonra tek tek incelenip e, bunların psikolojik etkileri üzerine konuşulmuş. İşte, işte mesela Hicaz makamının insanda e, alçak gönüllülük, tevazu, tevazu, güzel, e, hüzünlü, hicran duygusu verme gibi özellikleri olduğu e, söylenmiş. E, bu yüzden de e, mesela sağlığa etkisi açısından işte kemiklere, beyne e, pozitif etki edeceği iddia edilmiş. E, bunun gibi diğer bütün e, makamlarda e, buna benzer e, terapi özellikleri de anlatılmış. İşte Nihavent e, makamının e, daha bir insana barış, rahatlık, kuvvet, sakinlik getirdiği e, Hüzzam makamının da işte şiddetli hüzün duygusunu verme gibi özelliği olduğu söylemiş. Tabi burada insan niçin hüzün duymak ister ki durduk yere şimdi hadi bir hüzzam dinleyelim de e, hüznün dibine vuralım. Niye desin bir insan? Aslında buradaki çelişki de bu e, depresyon durumunda en çok insanın hissettiği dominant duygusu yalnız olma hissi. hissi. Hüzünlü bir şey dinleyen bir e, depresyondaki kişi de yalnız olmadığını yani kendisi gibi hüzünlü başkalarının da olduğunu varsayarak bir bond kurarak e, kendini biraz daha iyi hissedebilir. Belki de bu kastetiliyordur. Ama e, tek tek makamlara e, bakmak yerine genel makamlara e, bakacağız tabii. İsterseniz e, bu makamlardan e, bir tanesini bir, bir örnekle devam edelim. Sabah makamı olsun bu örnek. Benim de e, en sevdiğim makamlardan bir tanesi özellikle iyi okunmuş bir e, sabah namazı ezanı da e, bende o etkiyi uyandırır. E, zihni arındırma, e, biraz daha korkuyla baş edebilme ve de e, sakinleşip bir fikre yön verebilme açısından etkili olduğu e, düşünülen bir makam Bu Dolayısıyla da e, o kadar ileri gidip kulun ağrılarına iyi geldiği de e, yazılmış. E, fakat e, bilinen e, şey dediğim gibi bir da arınmış bir zihne katkıda bulunduğu e, sıklıkla e, ortaya konmuş bir makam bu. Bu makamı isterseniz güzel bir yaylı tambur e, taksimiyle dinlemiş olalım. Dikta Hakan e, Polat'ın yorumuyla gelsin sonra programımıza devam edelim. Yekta Hakan Polat'ın yaylı tamburundan bir sabah taksim dinledik. Ee, bugün müzik terapisi konusunda konuşuyoruz. İşte Türk e, ve Arap e, makam müziğinin e, etkileri üzerine çok uzun yıllardır yapılan çalışmalar var. Onlardan bir tanesinde sabah makamının zihni arındırmada ve daha sağlıklı düşünebilmede etkili olduğu varsayılıyor. Bir tane daha makam dinleyelim sonra Batı müziğini ve bu konularda yapılmış çalışmalara, bilimsel çalışmalara göz atıp gerçekten hani bunların aslı astarı nedir biraz daha objektif bakmaya yönelelim. Mesela bir Nihavent makamı. Bu da yine e, çok hoş bir makam. Çok hani birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz anlar vardır ya yaklaşık e, 30 bin yıldır. On, ona katkıda bulunacağı da varsayılıyor. İnsana barış, rahatlık, kuvvet, sakinlik, huzur, tolerans geliştirme gibi e, bir e, zihinsel etkisi olduğunu e, söylüyor araştırmacılar. Aynı şekilde de dolayısıyla kan e, dolaşımını da rahatlattığı, dolayısıyla belki de e, kalp damar hastalıklarına da iyi geldiği varsayılıyor. Dediğim gibi bunların bilimsel kökenlerini birazdan dinleyeceğiz, e, konuşacağız. Ama isterseniz Nihavent makamında da bir e, parça dinleyelim. Eski bir kayıt ama e, olmazsa olmaz önemli kayıtlardan bir tanesi. Meşhur Neyzen Tevfik'ten dinleyeceğiz bu Nihavent e, ney taksimini. E, Neyzen Tevfik demişken de e, zaten bu makamla da belki örtüşen bir e, cümlesi de var. Hayat çatlak bardaktaki suya benzer. İçsen de tükenir, içmesen de. Bu yüzden hayattan tat almaya bak. Çünkü yaşasan da bitecek, yaşamasan da demiş Neyzen Tevfik. İşte Nihavent makamı belki bu cümleyi daha iyi anlamada, toleranslı bakmada yardımcı olur. Kendi yorumundan dinleyelim. Neyzen Tevfik'ten Nihavent Taksim geliyor. Neyzen Tevfik'ten bir Nihavent Taksim dinledik. Müzik terapisi konusunda rastladığım kaynaklardan bir tanesi Serap Selver Kipay'ın e, çalışması Treatment with Music During the Old Turkish Period and in Anatolia diye bir e, çalışma. Eski Türk ve Anadolu medeniyetlerinde e, müzik özellikle terapinin tarihinden bahsediyor. İlgi duyanlar varsa e, internetten ulaşabilir. E, ben de oradan baktım. Orada dikkatimi çeken e, şeylerden bir tanesi ki çok yüklü olarak e, tarihinden epey e, bahsetmiş. E, ibn Sina'nın aslında söyledikleri, e, ibn Sina'nın ki 980-1037 yılları arasında yaşadığını söylersek yaklaşık 1000 yıl öncesinden bahsediyoruz bir hastanın hastalıkla baş edebilmesi, onu mental ve e, duygusal açıdan, ruhsal açıdan motivasyonun yükseltilmesinde kesinlikle sevdiği birisinin yanında olmasının ve sevdiği müzikleri dinlemesinin önemli olduğunu söylüyor. Bu çok önemli çünkü hep e, müzik terapide şey vardı işte hangi müziği dinlersek iyi gelir. Böyle bir e, yöntem yok henüz. Daha doğrusu böyle bir yöntem varsa da doğruluğu hakkında e, kanıtlanmış veriler yok. Ama insanın sevdiği müzik küçümsenmemeli. Özellikle e, son zamanlarda işte müzik bazı sınıflara ayrılıyor. İşte klasik müzik dinleyen şu kesimden gelen e, muhtemelen şu partiye oy veren, muhtemelen işte akşam yemeğinde şunu yiyen, muhtemelen şöyle eğlenen. Bunlar tamamen safsata. Bunu bu işle uğraşan yaklaşık e, 30 yıldır uğraşan ve bu konuda e, çalışmaları basılmış birisi olarak söylüyorum. Hiçbir müzik türünün hiçbir sınıfla ilgisi yok. Bu bir öğrenilmiş e, yanlışlık diyelim. Dolayısıyla e, hangi sosyoekonomik, kültürel coğrafyadan gelirse gelsin bir kişi Mozart ya da e, Ümit Besen ya da e, Michael Jackson hiç fark etmez. O yüzden zaten bisiklet zinciri programlarında e, ne klasik müziğe takılıyorum ne de herhangi bir müzik e, stilini e, küçümsemek, aşağılamak ya da hor görmek gibi bir niyetim var. Çünkü böyle bir şey yok. Bir insanın herhangi bir müzikle ilişkiye samimi bir şekilde girdikten sonra o müzik türünün ne olduğunun zerre kadar ilgisi yok. Bunu İbn Sina söylememiş sadece. E, Aristoteles'in de e, Platon'un da bu konuda fikirleri var. Özellikle Plato, e, Platon'un söylediği önemli şey insan zihnini müzik kanatlandırdığını söyler. Sevdiği müziği dinlediği sürece ona verilen herhangi bir kişiye verilen müzik kültürü e, işte şu kökenden gelip işte Viyana'nın göbeğinde doğduysa belki Mozart olacaktır ama e, Urfa'dan gelmişse İbrahim Tatlıses olacaktır. Burada ne Mozart ne İbrahim Tatlıses'in e, bireysel olarak önemi var. Burada bir müzik türünün yani havada hareket eden moleküllerin insanı nasıl algıladığıyla ilgisi var. O yüzden de benim mesela çok zor olmuştu. E, yıllarca sadece klasik müzik dinledikten sonra gerçekten çok sonra tanıştım e, nerede tanıdığım ünlü isimler vardı. Meğersem bir tanesi Metallica'da müzik yapıyormuş. Öyle bir grup varmış. O kadar cahildim ki sonra öğrendikçe e, farkına vardım ki müzik türleri arasında e, bir ayrım yapmak, yemek türleri arasında ayrım yapmak gibidir. Kuru fasulyeyi ekmek banmak ne kadar güzelse Şato bir yanın yanında işte e, Cabernet Sauvignon o kadar güzeldir arasında hiçbir e, statü farkı görmemek insanın yaşayacağı hayatın zevkli olmasına yol açabilir deyip müziğe geçelim. Sonra tekrar e, müzik e, terapisine devam ederiz. Yalnız müzik terapisinde e, kullanılan e, önemli, daha doğrusu adı geçen önemli olaylardan bir tanesi de Blue Note. Blues müziğinin de temelleri. Onu dinledikten sonra isterseniz konuşalım. E, birazcık e, Chet Baker dinlemenin vakti geldiğini düşünüyorum. Onun Almost Blue adlı eserini dinliyoruz. Almost Blue Almost almost doing things we used to do. There's a girl here and she's almost you. Almost. All the things that you promised with your eyes. I see hers too. Now your eyes are red from crying. Almost blue. Flirting with this disaster became me. It named me as a fool to be almost blue, almost touching it will almost do. There's a part of me that's all. Chad Baker, Almost Blue dinledik. Aslında blue e, kelimesinin müzikte kullanışı biraz daha e, hüznlü ya da bir e, duygusal bir ekspresyonu vermek için notayı gitardan bahsediyorsak eğer teli biraz daha yukarı aşağı indirerek çekerek bend ederek biraz daha perfect pitch'ten yani standart notadan biraz daha komalı ses elde etmeden dolayı e, ortaya çıkmış bir ifade bu Blue Note. Dolayısıyla da e, aslında e, komalara çok ihtiyacımız var. Yunan müziğinde de Türk müziğinde de bir sürü müzikte koma varken e, Johann Sebastian Bach'la birlikte, Jean-Philippe Rameau ile birlikte Avrupa'da e, müzik tampere edildi. Dolayısıyla artık komalı e, müzik yeni elektronik müziğe kadar pek kullanılmıyor. Fakat e, Türk müziği de olmak üzere başta birçok ülke hala bu komalı sesleri e, bırakmış değil. Bence de bırakmamakta e, fayda var çünkü e, tampere müzik kadar bunun da değeri var. Ama işte blues müziği bu sesleri aşağı yukarı tellerle oynayarak e, biraz daha komalı yapıp biraz daha e, duyguyu e, ortaya çıkartmak için kullanmış. O yüzden de blue note adı verilmiş. E, worried note yani daha kaygılı nota e, gibi. Bunun üzerine de tabii e, çok büyük besteler yapmışlar. Mesela şimdi mesela George e, Gershwin'in e, Rhapsody in Blues'u vardır. Bu yıllardır Türkiye'de maalesef e, Mavi Rhapsody diye de çevrildi. Halbuki e, ilgisi yok. İşte o biraz önce anlattığım Blue Note Scale'dan yola çıkılarak yapılmış e, nefis bir e, kompozisyon. İsterseniz onu dinleyelim sonra müzik terapisi hakkında e, konuşmaya devam ederiz. George Gershwin Rhapsody in Blue dinliyoruz. thank you George Gershwin'den dinledik. E, onun eseriydi. Rhapsody in Blue. Şimdi e, özellikle Türkiye, e, İran, e, tüm Orta Doğu'da hala kullanılan makamik müziklerin kapsamlı olarak ilginizi çekiyorsa e, Bedri Selim Benek'in ve arkadaşlarının e, yayınladığı, 2015'te yayınladığı Anatolian Medicine History adlı Akta Medica Anatolia e, dergisinde yayınlanmış. İnternetten de ulaşabilirsiniz. Hem e, oradan aldığım bilgilerle bunları tartışıyorum. Hem de e, birazdan e, buralarda yapılan çalışmaları da e, kimlerin kimlerin yaptığını anlatacağım. Şimdi bu müzik terapileri müzik terapisiyle ilgili yapılan bazı çalışmaları aktardım bugün ama son zamanlarda çıkan bir 2016'da hatta 2016'da yayınlanan bir e, makalede tüm bu çalışmaları inceleyip e, review e, yapmışlar ve de e, e, Durham Üniversitesi'nden, İngiltere'den biraz önce bahsettiğim benim de e, gittiğim e, Üsküdar Üniversitesi'ne kadar e, PLOS One adlı e, makalede e, kapsamlı olarak e, ele alınmış. E, tüm bunlar e, yani müzik terapisiyle ilgili yapılmış olan çalışmalar yani müzik dinletip belli bir psikolojik davranışsal değişikliklere yol açmak isteyen bilim adamlarının e, yaklaşık e, son zamanlarda yayınlanmış 25 çalışmasını ele almışlar ve de şunu söyleyebiliriz e, genel olarak ki bu da daha önceden de teyit edilmişti Journal of Positive Psychology'de 2013'te. Bütün bunlar bilimsel olarak teyide muhtaç. Evet insanlar üzerinde e, etkisi var fakat bunu tam olarak nasıl açıklayabiliriz? Örneğin kimisi için buselik makamıdır, kimisi için caz müziği olabilir ya da kimisi için bir klasik müziktir. Öncelikle insanın hangi müziğe nasıl tepki verdiğini bilmek zorundayız. Hangi kültürden, hangi müzik kültüründen geldiyse o müzikle yoğrulduğu için aslında seslerin o kişi için anlamı o repertuar içinde değerlendirilmeli. Daha sonra onun tek tek insanlar üzerinde yapılacak deneylerle e, teyit edilmesi gerekiyor. Fakat e, önümüzdeki programlarda ben nörolojik hastalıklarla özellikle Parkinson'da müziğin nasıl kullanıldığını e, anlatacağım. Hatta o konuyla ilgili o araştırmayı bizim üniversite burada Kent Üniversitesi yapmıştı Belçika'da. E, enstitünün müdürüyle de e, bir röportaj yaptım. Onu montajlayacağım önümüzdeki haftalarda. E, o çalışmada e, çok daha bilimsel olarak e, teyit edilmiş bir bilgiden bahsedeceğim. Parkinson hastalığı ve e, müziğin kullanımı açısından ama bugün daha çok müzik dinleyerek ne gibi değişiklikler oluyor onları aktarmaya çalıştım. E, final cümle olarak bunların hepsinin bilimsel e, verilere biraz daha muhtaç olduğu söylenebilir. E, yine mesela son 2014'te çıkan bir makalede e, What Jazz Music Can Do for the Brain adlı e, makalesinde William Kelm William e, Clem daha doğrusu pardon e, bir sürü caz müziğini ele alıp Chet Baker'dan işte Stan Kenton'a, Short Rogers'dan, Cap Calloway'a, Gary Mulligan'dan, e, Louis Bellson'a kadar, e, Dave Brubeck'e kadar dinlenilen bu müziklerin e, e, kognitif anlamda, bilişsel anlamda e, neye yol açtığını araştırıp e, ortaya koymuş. Fakat tekrar söylediğim gibi şuna yol açıyor demek aslında bilimsel olarak e, birazcık zor ama e, mental biyoloji e, alanında son derece e, giderek e, güç kazanan bir alan olduğunu da söyleyelim. Psychology Today'de de yayınlandı zaten bu merak edenler için e, araştırma yapan doktor William Clem. Konuyu dediğim gibi şöyle bitirmek istiyorum. E, kim ne derse desin e, sevdiğimiz müzikleri birazcık incelememiz e, gerekiyor. Çünkü bu hava moleküllerini havada değiştiren seslerin kulak zarına değdikten sonra elektrik faaliyetle işitme merkezine gittikten sonra çok ciddi değişikliklere yol açtığını daha önceki programlarda anlatmıştım. E, basit alınabilecek bir şey değil. E, fizik bir güçten bahsediyoruz. Akustik bir güçten bahsediyoruz. Dolayısıyla da yine Doktor Debbie Carroll'ın da yaptığı araştırmalarla e, bütün bu e, müzik terapisinin tarihi e, uzun uzun incelenmiş doktora tezlerine de konu olmuş. Dolayısıyla özellikle müziğe nasıl baktığımız konusunda bir takım araştırmalara ihtiyaç duyduğumuzu duyduğumuza inanıyorum. dolayısıyla You call it jogging, I call it running around şarkısında olduğu gibi kimisi e, Buna antrenman yapıyorum gözüyle bakarken diğeri ortalıkta koşuşturup duran bir insan da görebilir. E, dolayısıyla müziğe e, öncelikle müziği iyi tanımlamak lazım. E, bununla ilgili ayrıca da bir program yapacağım. Lafı da gelmişken Jimmy Buffett'ten dinleyelim. You call it jogging, I call it running around. You call it jogging, I Polly running around. You say you're losing weight, but you ain't lost a pound. While you're out jogging with your other friend, I'm home feeding the kids again. You call it jogging, I call it running around. call it jogging, I call it running around. It's the best release you say you've ever found. The friends all smile and agree, yeah, you're running around on me. You call it jogging. I call it running around. Somebody said they saw you down at the corner, getting out of some stranger's car. You come home after running for hours, ain't even breathing hard. Hmm. You call it jogging, I call it running. down the streets. I'm home trying to get the kids to sleep. I call it running around. Bugün son olarak Jimmy Buffett'tan dinledik. You call it jogging, I'll call it running. Bana ulaşmak için Muzaffer Coğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Program bilgilerinin ayrıntıları için Muzaffer Coğlu Twitter account'unu e, kurcalayabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşeceğiz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika.